OK, so ons het verlede week begin met ons reeks vir die kwartaal en die reeks se naam is Goue Draad. Ehm um, julle sal sal nou al gehoor het, skus, julle ek eh, ek in die mikrofoon werk nie so lekker saam nie, bear with me. Ehm um, Goue Draad. So Goue Draad gaan daaroor dat dat ons sit met met die Bybel. Ons het verlede jaar het ons 'n eh, kwartaal gedoen oor die Bybel, die graad 8 sal nou nie weet nie. Ehm um, maar die res van julle sal dalk nog onthou. En ons het in een van daai Sondae het ons gesê die Bybel het 'n klomp dele, klomp verskillende dele wat ons verskillend lees. Maar wat ons nou hierdie kwartaal bietjie op fokus is, is hoe daar hierdie verskillende dele is, maar daar's eintlik hierdie selfe goue draad wat deur dit alles loop. En dis nou nie die goue draad wat hulle hier om my Bybel gesit het sodat ek julle ook kan verblind nie. Ehm um, dit is 'n goue draad van God. Al verskil elke stukkie van die Bybel, dis nog steeds getuienisse van God en God se liefde. So verlede week het Pieter vir julle vertel van die Pentateeg, die eerste 5. Okay, Penta 5. Ehm um, in die eerste 5 boeke van die Bybel kry ons die begin, die begin van God se storie, die begin van God se storie met mense. En God gee dan ook vir die mense 'n riglyn sodat hulle kan leef in hierdie verhouding met God, sodat hulle hierdie goue draad kan aanhou weef in die wêreld. Vanaand gaan ons bietjie kyk na die geskiedenisboeke. En dit klink baie meer boring as wat dit is. Ehm um, dit is wel die geskiedenis van Israel, maar kom ons kyk of ons dit 'n bietjie kan opsoek. Dan volgende week praat ons oor die wysheidsliteratuur. Ja, daar is bietjie wysheid in die Bybel. Ehm um, party van ons het dit meer nodig as ander. I'm not going to call names. Okay, dis ek. Goed. Dan het ons die profete. Profete vertel weer vir ons God se storie, die evangeliese briewe. Ons gaan nog oor al hierdie stukke praat. So hou aan kom. OK. So verlede week het ons gesien dat God 'n klomp beloftes gemaak het. God het gesê, "Hier is my volk, hier is vir julle reëls." Maar eintlik ons noem dit nie reëls nie, ons noem dit riglyne. Ons God het vir die het vir sy volk hierdie goed gegee en gesê, "Ek wil hê julle moet so leef." Nie omdat ek vir julle wil beheer nie, maar omdat ek weet dis die beste manier vir julle om te leef. Dit is hoe julle 'n verskil gaan maak in die wêreld. Dit is hoe julle gaan anders wees as almal anders. Nou. Nou het ons hierdie volk. Hulle het hierdie beloftes gekry. Dis great. Hulle het hierdie riglyne gekry. Hulle is nou 'n volk. OK. En nou weet ons in die eerste 5 boeke gaan hulle deur so 'n bietjie ups and downs. Ehm um, in Genesis het ons hierdie hele storie van Abraham en Isak en Jakob en dan uiteindelik kom ons by Josef en uiteindelik eindig hulle in Egipte op En dan raak hulle slawe en daaruit haal God hulle dan en nadat hulle deur die woestyn was, kry hulle nou 'n nuwe land. OK, hier sit Israel nou in nuwe land. So hulle het stamme gehad, amper soos wat jy 'n klasse het by die skool of afdelings by die werk, dit het hulle hulle het nou sulke stamme, dit is nou so half hoe Israel hulle self georganiseer het. En dan elke keer as daar nou 'n uh, eh, vyand kom wat hulle wil kom aanval, dan het die stamme saamgetrek. Dan was hulle een groot groot volk en dan het hulle nou teen hierdie hierdie vyand opgetrek en dan hopelik het hulle nou gewen. Hulle het nou nie altyd so goed gedoen nie, maar gewoonlik het hulle gewen. En dis waarvan ons lees in Rigters. Glo my Rigters um is 'n R18 boek. Ehm um, so nou gaan almal dit gaan lees vanaand. Dis regtig interessant, ehm um, maar dis nogal violent. Okay. Ehm um, omdat hulle al dit gaan oor al hierdie fights, al hierdie fights met hierdie vyande wat inkom en dan sal elke keer hierdie rigter wat opkom, is 'n leier uit Israel uit. Dis nou waar ons vir Samson kry. Ons kry vir Debora, ons kry 'n klomp mense daar wat leiers raak in Israel. En dan gebeur daar nou 'n interessante ding want want hulle het mos nou nie konings nie. So hoekom ons nou uit by die konings? OK, julle weet van Saul en Dawid, ons gaan nou eintlik vanaand oor hulle praat. Ehm um, nou hoekom ons nou uit by die konings? So okay, wat gebeur het is hulle het nou hierdie stamme. Hulle het hierdie klasse. En ehm um, elke klas het sy onderwyser of sy klaskaptein of sy wat ook al en hulle is nou hierdie stamme. En toe kom die Filistyne weer. Nou as jy Rigters lees, sal jy agterkom die Filistyne is nogal irriterend. Hulle kom die hele tyd. Okay, so hulle staan jep jep jep jep jep mondjies heeltyd. Okay. Maar ongelukkig is hulle nie net so so klein soos 'n jep jep jep jep mondjie nie, is meer soos 'n Rottweiler wat heeltyd kom. Okay, so Israel raak toe bang. En Israel besluit toe hierdie werk nou nie so lekker vir ons nie. Ons weet nie hoe ons weer hierdie Rottweiler gaan weghou nie. Ons weet nie of ons dit gaan kan doen nie. So ons wil graag iets hê wat ons gaan help. En in 1 Samuel 8 lees ons wat hulle dan sê. Hulle kom dan na Samuel toe. Nou Samuel, die volk het nou hierdie rigters gehad wat so op en af gegaan het en dan het hulle ook altyd profete gehad. Nou 'n profeet is net dis nie iemand wat met 'n kristalbol sit nie. 'n Profeet is net iemand wat naby aan die Here leef en die Here se waarheid vir sy volk oordra. So hierdie profeet luister heeltyd vir God En God sê vir die profeet goed en die profeet moet dit dan gaan sê vir die mense en dis nou nie altyd so lekker nie, maar wanneer ons praat oor die profete dan gaan ons nou weer 'n bietjie daarby uitkom. Maar dan kom die volk nou na Samuel toe en hulle hulle is nou so 'n bietjie omgekrap want hier kom die Filistyne nou weer. En dan sê hulle vir Samuel: "Stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer soos dit by al die ander nasies is." Gaan. Okay. Nou voordat ek kom by by Saul wat aangestel is, wil ek eers kom by hoekom dit eintlik nogal 'n 'n klap in God se gesig was toe hierdie volk gevra het vir 'n koning. Ehm um, en as jy nie vir my wil glo nie, God sê dit self as jy net daai stukkie aanlees. Ehm um, dan sê God vir Samuel, "Hoekom is jy ontstel? Dis nie ehm um, vertroue in jou wat hulle verloor het, dis vertroue in my." Want dis wat die Pentateeg eintlik begin het om te sê. Die Pentateeg het begin om te sê, God kom na hierdie mense toe en sê ek wil julle God wees. Ek, die almagtige God wat julle gemaak het en alles op hierdie aarde, wil julle God wees. Julle klein Israel, ek wil julle God wees. So eintlik kom hierdie huge God kom na Israel toe en bied vir hulle hierdie amazing offer aan. En vir 'n rukkie gaan dit aan. En en God se hele doel met dit is dat hulle anders is as die ander nasies. Die doel van hierdie verhouding waarna hulle moet leef met God, daai riglyne wat hulle moet uitleef, die hele doel is sodat hulle ander nasies moet beïnvloed met God. Presies waar ons verlede week gepraat het. Daai disipelskap waarvan ons gepraat het, hoe ons die wêreld moet beïnvloed. Dis wat God wou hê Israel moet doen. God wou hê Israel moet anders wees as die res en dan moet hulle dan moet al die ander nasies kyk en dink, "Sjoe, hier hier gaan iets aan." Ek wil weet wat hier aangaan en dan so by God uitkom. En toe kom Israel toe hulle 'n huge vyand voor hulle het en hulle verloor vertroue in die almagtige God wat vir hulle hierdie geskenk gegee het. Hulle sê jammer God, jy's nie meer goed genoeg vir ons nie. Ons soek 'n mens wat ons kan sien wat vir ons gaan help soos al die ander nasies. Kan julle net imagine hoe hartseer was God? Hoe hartseer was hy want hy hy het hierdie amazing verhouding met hulle gehad en skielik is hulle net so is nie meer goed genoeg vir ons nie. Ehm um, en net om dit nog verder 'n bietjie te verduidelik wil ek gou vir julle wys hoe die mense gedink het in daai tyd dit die kommunikasie met die gode werk. Ehm um, daar's 'n dis amper soos 'n piramide. Nou ek het dit nou 'n power pyramid genoem want dis eintlik maar hoe dit gewerk het. So in daai tyd, in Israel se tyd het die mense almal ingedeel in 'n piramidetjie. So jy val iewers in daai piramide. As jy 'n slaaf is, val jy heel onder. As jy 'n redelike ryk ou is, val jy nogal redelik hoog. As jy die koning of die farao is, is jy heel bo. En nou daai sterre gedink daarbo stel God voor. So hoe al die ander nasies geglo het, hierdie piramide almal het gedink dit werk so. Hulle het geglo God is hier bo en God kan net praat met die ou bo op die piramide. En dan hierdie ou vertel dan vir die mense onder hom wat God vir hom gesê het. Nou julle kan al klaar hoor dat Israel se God heeltemal anders werk as hierdie piramide. God steur hom nie aan hierdie piramide nie. Hy het profete wat vir mense vertel en die profete was nie belangrike mense. Hulle was 'n profeet. Hulle was 'n mens wat God gekies het en gesê het ek wil jou hê as my profeet. En dis nou Samuel was so ou. En Israel het nie 'n koning gehad nie. Israel kon direk God het direk geweet wat hulle vir hom sê. God wou 'n direkte verhouding hê met Israel. Ek dink dis die volgende slide. Hulle wou God het direk met Israel 'n verhouding gehad. Hy wou nie deur iemand belangriker werk nie. Vir hom was almal belangrik. So dis hoe God gewerk het. Dit was die belofte aan Abraham. Ek gaan jou God wees en jy sal my volk wees. Daar's nie iemand tussen ons nie. En toe kom die Israeliete en sê ons soek 'n koning. So eintlik wat hulle gesê het is, mm, ons weet nou nie meer lekker oor hierdie verhouding nie. Ons wil iemand daarbo hê wat net die dinge vir ons kan kan oral hou. En dan kom ons nou by vandag se storie. So ons gaan saam lees uit 1 Samuel 9. Daar is weer 'n event op YouVersion, so die wat op julle fone kyk, ehm um, ons het hom net al getoets, so <laughs> hy is daar. Ehm um, 1 Samuel 9. Die die wat nog 'n um, ehm, harde kopie werk soos ek, Dis nou ons is nog in die Ou Testament, hy is so min of meer hierso. My Bybel is hy bladsy 296. 1 Samuel 9 vers 1 is voor 2 Samuel as jy gewonder het. En uh, ons gaan lees daarvan vers 14 af. hier gebeur 'n hele storie nou so half voor hierdie stukkie. Ek gaan nou vir julle vertel wat daar aangaan. Maar dit is nogal belangrik dat julle hoor wat in hierdie stukkie gebeur. 1 Samuel 9 vers 14. Hulle is na die stad toe en toe hulle die stad ingaan, kom Samuel juis in hulle rigting om na die hoogte toe op te gaan. 'n Dag voor die koms van Saul het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar: "Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk aggeslaan. Ja, hulle hulp geroep het my bereik." Net toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir hom gesê: "Dit is die man van wie ek jou gesê het." en hy sal oor my volk regeer. Ja, ons gaan net tot daar lees. So wat voor hierdie stukkie gebeur is daar so half hierdie parallelle stories wat hardloop. Jy ken daai flieks wat so twee stories gelyk vir jou wys. Nou die een storie wat afspeel is Samuel en die volk. So Samuel en die volk, die volk kom na Samuel toe. Ehm um, en die volk sê luisterie, ons kort 'n koning. Hierdie Filistyne raak 'n bietjie rof. Ons kort 'n koning. En dan gaan Samuel na God toe en Samuel is teleurgesteld en God is teleurgesteld en dis net sleg. Maar dan sê God vir Samuel: "Gee vir hulle wat hulle wil hê. Ons gaan vir hulle 'n koning gee, maar ek gaan die koning kies." En dan gaan Samuel en hy volg die Here se raad en hy nou volg die Here. Hy luister nou heeltyd vir die Here, "Waarheen moet ek gaan? Want ek moet nou hierdie koning gaan soek." Dan terwyl dit hier gebeur, volgende hoofstuk is Saul. Saul was 'n 'n ouetjie uit die stam van Benjamin uit, so dit is nou sy klas was Benjamin. Ehm um, en hy was nogal uit 'n gesiene familie gewees en hy was lank en sterk en mooi, hy het regtig gelyk soos 'n koning, kon 'n lekker daai spiese gooi ver, hy was goeie atleet, hy was great. Dis great. Great ou vir 'n koning. Ehm um, en hier raak sy pa se donkies weg. Okay, random ding, donkies raak weg. Okay. En hy sê vir sy pa, moenie worry nie, ek gaan die donkies gaan soek. Geen dit vir my 'n slaaf om saam te kom. Okay, daar gaan Saul en slaaf, hulle gaan soek die donkies. Dis nou dieselfde tyd as wat Samuel nou beweeg en koning soek. Hy weet nog nie wie dit is nie. So sê Saul op 'n stadium vir die slaaf, luister hier, dit raak nou 'n bietjie laat. My pa het al lank al vergeet van die donkies. Kom ons gaan net huis toe. En dan gebeur daar nogal iets interessant. Die slaaf Okay, julle onthou die piramide? So Saul was nogal ryk, slaaf sal hy onder wees. Dan sê die slaaf vir Saul: Moenie ophou die donkie soek nie. Kom ons hou aan die donkie soek. Moenie huis toe gaan nie. Gewoonlik sou Saul dan net gedismis het en gesê het: "Nee, ek is jou baas. Kom, ons gaan huis toe." Maar hy doen dit nie. Hy sê vir die slaaf: "Oké, okay, dis reg. Ons hou aan donkie soek." Dan hou hulle aan en hulle eindig in dieselfde stad op as Samuel. En wat gebeur? Hulle paaie kruis. En dan gebeur hierdie stukkie wat ons nou gelees het. Die Here sê vir Samuel, dis hy. Soveel goedjies wat toevallig lyk. Die donkies raak weg. Daar gaan Saul, enige een van sy broers kon gegaan het om die donkies te gaan soek, daar gaan Saul. Hy luister vir 'n slaaf. En hy eindig in die stad op waar God dan vir Samuel sê dis hy. So jy het een ou wat heeltyd na God luister en jy het 'n ander ou wat net dit lyk asof hierdie random goed net met hom gebeur. Maar hulle paai kruis en God gebruik dit. God gebruik daai wat lyk soos toeval en hy gebruik Samuel wat luister vir hom en hulle paai kruis en Israel kry 'n koning en God gebruik vir Saul. Uiteindelik red Saul die Israeliete dan van daai raadwaler. Hy kry hom 'n bietjie weg daar. En Israel is weer veilig. As ons aangaan met Saul se storie, is dit nou nie so 'n happy ending nie. Ons weet later hou hy op na God luister. Daai piramide, hy is veronderstel om te luister na God bo hom, maar hy doen dit nie. En uiteindelik word Dawid gesalf en so gaan die konings aan maar God het hom eers gebruik. God het vir Saul met al sy foute, al daai goed, het hy gebruik. Hy het hom gesalf tot koning. Hy het selfs die volk wat hom teleurgestel het, gebruik. Hy het selfs vir hulle vraag na 'n koning gebruik om hulle te red. Want dis wat God doen. God het 'n belofte gemaak aan Abraham en hy wil dit hou dit was vir God belangriker dat hy deel is van Israel se storie as wat hy toelaat dat 'n teleurstelling in hoe Israel reageer vir hom onderkry. Dis hierdie God wat ons dien. Hierdie God wat ons dien is 'n God van liefde wat nie oorkom kan word nie. Nie deur enigiets wat Israel kon doen nie. Nie deur enigiets wat ons kan doen nie. En ons sien dit hier in in Israel se geskiedenisboeke. Soos aanlees in die geskiedenisboeke, dan sien ons die hele tyd hierdie hierdie storie homself herhaal. Die God eh, God kies heeltyd vir Israel. God stap heeltyd saam met Israel. Israel stel elke nou en dan weer vir God te leer. En dan kom God en hy loop nie. Hy hou vas. Want God het gesê vir Abraham al aan die begin van die Bybel, ek gaan jou en jou nageslag Israel se so God wees. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak watse pad jy stap nie, ek gaan jou God wees. En dis wat die geskiedenisboeke in die Ou Testament ons vertel. Dis wat hierdie storie met die konings vir ons vertel. Dat God sy goue draad kan weef deur mense se besluite, deur mense se verkeerde keuses, deur mense se aanjaag. God kan alles gebruik en alles verander dat daai goue draad van sy liefde en sy hoop bly loop in die wêreld. As jy nou vanaand jou storie moet vertel. As jou storie vir iemand moet weergee. Van jou geboorte af tot nou toe. Maak nie saak hoeveel keer jy God se naam sê nie. God is deel van daai storie. God se goue draad loop ook deur jou storie. Want by jou doop het God 'n belofte aan jou gemaak en gesê jy's my kind. En ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou nie laat gaan nie. Maak nie saak wat se keuses jy maak nie. Maak nie saak wat se paai jy kies nie. Ek is jou God. Ek loop saam met jou. En so is God deel van ons elkeen se storie. En so kan God ons elkeen se storie ook gebruik om aan te hou 'n verskil maak in die wêreld. Maak nie saak of jy soos die Israeliete vir God bietjie probeer weggooi het nie. Maak nie saak of jy slegte keuse gemaak het nie wat jou ander kant toe laat gaan het nie. God kan nog steeds vir jou gebruik. God gaan jou nie los nie. God wil jou gebruik. God het jou gekies. Vir sommige maak gou jou oë toe vir 'n oomblik. Dink gou 'n bietjie aan jou eie storie. En die, jou dinge wat wat deel is van jou storie. Baie van ons het het goed in ons storie wat wat nie vir ons lekker is om daar te hê nie. Ons het ander mense wat ons teleurgestel het. Ons het dalk mense teleurgestel. Ons het dalk 'n slegte keuse gemaak wat ons weggevat het van ander mense en van God af. Dalk is daar iets in jou lewe wat vir jou voorkom om te wees wie God wil hê jy moet wees, wat jou voorkom om vir ander mense te kan wys dat ons iets anders aan jou. God is deel van jou storie. Dink gou wat daai ding is. Wat is daai ding wat jou pla? dan kan ons ook weet dat God vanaand daai ding eintlik al uitgevee het. Dat die kruis al lankal dit uitgevee het. En dat God deel bly van ons storie. God bly deel van jou storie. Maak nie saak wat daai ding is wat jy nou aangedink het nie. Jy kan maar weet as jy vir iemand jou storie vertel, God is daar. jy kan of net so rustig bly. Ehm um, of jy kan kyk na die woorde, maar die band gaan nou vir ons 'n 'n lied sing ehm um, wat Maria self geskryf het. So dis 'n nuwe song. So jy kan of net luister. En ek wil wil hê jy moet kyk na die woorde. As jy wil saam sing, sing saam. Maar as iets met jou connect, as iets vir jou trigger, as die Gees vir jou iets wys in die song, raak 'n bietjie rustig met daai woorde in jou. Praat met God daaroor. So vat nou hierdie hierdie hele tyd wat hulle die lied sing en vat daai tyd vir jou saam met God. OK, vergeet nou van die mense rondom jou. Vat hierdie tyd nou saam met God. to you. to my core. Through Christ's blood, day. my heart, search my soul. song. You u goue draad ook deur ons lewe gewewe is en Here, dankie dat u groter is as enige goed of sleg in ons en Here, dankie dat u ons kan gebruik. Mag ons dit altyd onthou. Amen. Ons gaan mekaar seën. So Hanne, skouers hak bietjie in. Kom bietjie naby iemand. van die liefde tussen julle. Great. Great. Sê nou agter my aan. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Die Here sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor. Die Here sal in jou vrede right weg, julle.